hadis u kome stoji an Abdillah anna Omara ibn al-Khattab radijallahu anhu kale Ja Rasul Allah e jerkudu ahaduna wa huwa junub قال نعم إذا توضأ أحدكم فليركض وهو u hadisu koga prenosi Abdullah ibn Omar od svoga oca Omara ibn al Khattaba radijallahu anhu da je rekao o Allahov poslaniće hoće li neko od nas leći da spava dok je džunup pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallame da nakon što abdesti neko od vas neka leže a on džunup nakon što abdesti neka leže a on džunup ovaj hadis u njemu imamo dvojicu ashaba pa je Abdullah ibn Omar i Omar ibn Khattab radijallahu ta'ala anhuma i govorili smo Omar ibn Khattabu u prvom hadisu, a o Abdullahu ibn Omaru, njegovom sinu, govorili smo u poglavlju istitabeta. Možemo se kratko posjetiti samo na biografiju ove dvojice časnih ashaba. Omar radijallahu ta'ala anhu u Buharinom sahihu i kod imama Ahmeda se navodi predaje da je poslanik sallallahu alaihi jedne večeri usnio da je ušao u džennet. Pa je vidio, kaže, ušao sam u džennet. Pa sam vidio, kaže, jedan dvorac, prelijep dvorac. Pa sam mu pitao, čiji je ovo dvorac? Pa su kazali, to je za jednog mladića od Kurejšija, za Omara ibn Khattaba. Kaže, pa sam se sjetio tvoje ljubomore, Omer, pa nisam htio ući. Nisam htio ući u tvoj dvorac. Pa kaže, Omer radijallahu talanu, o Allahov poslaniće, zar da na tebe budem ljubomoran? U hadisu koga bilježi imam Tirmizi sa dobrim lancem prenosilaca, govorio je poslanik sallallahu alaihi wasallame, لو كان بعدي نبي لكان عمر da poslije mene ima poslanika bio bi Omer. Niko ne bi bio poslanik poslije mene do Omer ibn al-Khattab radijallahu anhu. Kaže ibn Omer u predaji koju bilježi Hakim i vjerodostojno mi je ocenio on imam Zahebi kada bi se god neka stvar desila među ljudima, govorili bi ovako, a Omer bi govorio ovako. Pa bi Kur'an uvijek došao, objavljen bi Kur'an bio kao što je Omer kazao. Uvijek bi potvrdio riječi Omera. I navodi se da je dvadesetak ajta spušteno tom prilikom u pogledu Omera. To je sigurno malo pretjerivanje, ali zna se pouzdano da je nekoliko ajeta spušteno što se tiče Omera radijallahu ta'ala anhu, potvrđujući njegovo mišljenje i njegov stav. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve u hadisu koga bilježi imam Taberani sa dobrim lancem prenosilaca kako kaže imam Sujuti ko mrzi Omera taj mrzi mene a ko voli Omera taj voli mene ko mrzi Omera taj mrzi mene a voli Omera taj voli mene pa šta mislite onda onima koji proklinju Omera radijallahu ta'ala anhu Mnogo su izgubili. A što se tiče Abdullaha ibn Omara, njegovog sina, on je jedan od četiri ena ibadile, to je množina od riječi Abdullah, ibadile, jedan od četiri Abdullaha. Abdullah ibn Zubeir, Abdullah ibn Amr, Olas, Abdullah ibn Abbas i Abdullah ibn Omar. To su četvorica Abdullaha koji su bili relativno mladi. Ibn Mesaud nije ubran među njih jer je bio stariji asab pa je ranije umro. Pa su njih četvorica ostala nakon toga pa su davali fetve. Pa kad se kaže, i to je mišljenje Ibadila, to je mišljenje Ibadila, tako se kaže u fikhu, to se misli na Abdullaha ibn Omara, Abdullaha ibn, ibn Amra, ibn Asa, Abdullaha ibn Abbasa i Abdullaha ibn Zubeira. Pa šta? Znači, on je jedan od četiri Ibadile. Abdullah ibn Omar za njega je specifično da bi uvijek kada bi vidio nešto od svoga imetka, od stvari koje mu se dopadaju i drage mu, to bi dijelio na Allahovom putu. Pa ima Ebu Davud bilježi u svome dijelu Ezuhd sa ispravnim lancem prenosilaca da jednoga dana sjedio i razmišljao o riječima Allaha Đelešanu len birra hatta tunfiku Nećete dostići dobročinstvo dok ne budete dijelili od onoga što volite. Kaže pa sam razmišljao pa sam vidio da najviše volim svoju ropkinju koju je, koje je bilo ime Romeisa. Najviše je volim. To mi je najdraže bilo. A roblje je tada bilo dragi metak. Posebno žensko roblje, jel tako? Pa je kazao, ona mi je najdraža od moga imetka. Pa je otišao i kaže joj, oslobodit ćete te na Allahom putu. Pa je pustio i nakon što je pustio, onda je tražio od nje da se uda za nafiju za njegovog slugu. Pogledajte, ovo dva puta je slomio šeitana. Prvo je pustio i nakon toga kaže udaj se, koji je ja jako je puno volio, i nakon toga kaže udaj se za koga? Za moga slugu Nafiju. Pa je dva puta slomio šeitana, radijallahu ta'ala anhu. Isto tako u predaji, koji bilježi Ebu do u istom dijelu, da je prolazio jednoga dana pored jednog pastira koji je čuvao ovce. Pa kaže taj pastir, Kaže mu, prodaj mi jednu ovcu. Kaže, kako da ti prodam kad je to imetak moga vlasnika, moga gazde? Pa kaže, kada te upita, kaže, pojeo je vuk. Pa je mali se okrenuo i počeo vikati, subhanallah. A gdje je onda Allah? Gdje je Allah? Gdje je Allah? Ja mogu prevariti gazdu, a gdje je Allah? Pa Ibn Omer počeo vikati subhanallah, gdje je Allah, gdje je Allah. I sutradan otišao kod gazde toga pastira i kupio i njega, tog pastira, kao roba, i ovce i kaže idi ti slobodan na put. Kaže idi ti slobodan na Allahom put. Pogledajte šta takva čini od čovjeka. Li Allahu Teala anhu a Bio je čovjek koji najžešće sledio sunnet ashab koji je najžešće slijedi ili da kažemo od ashaba koji su najžešće slijedili sunet. Čak je obavljao malu fiziološku potrebu tamo gdje je obavljao poslanik sallallahu Iako to nije sunnet, to je Allahom poslaniku sallallahu sallam, tako desilo se, natjerala ga potreba da na jedno mjesto obavi nuždu. To nije sunnet da čovjek dođe na tome mjestu. Ali on je na istom mjestu imao potrebu, ne imao potrebu, jedne prilike je stao i otišao iza jednog kamena pod jedno drvo, pa kaže ashabi, nafi, prijatelji njegovi, od tabina, kažu šta mu je? Kaže on tako uvijek kad ide za Meku, kaže ovdje stane i to je vidio Allahog poslanika sa osam da obavlja nuždu, kaže pa tu hoće da nuždu. I tako spominje od njega imam Ibn Tejmije u svojim fetvama, Ibn Hađaru u svome dijelu Takrib, da je bio ashab koji je najžešće sledio sunnet. Radi Allahu ta'ala anhu. Kaže Nafija, njegov sluga najbliži, kaže tako mi Allaha da ste ga vidjeli kako to radi i kako hoda tamo gdje je poslanik sa hodao i kako slijedi, kaže, ništa ne biste kazali nego da je poludio. Ne biste kazali da je on, da je on poludio. Zato kaže Ibn Musejib, Sa'id Ibn jedan veliki tabini poznati kaže da ikome kome posvjedočim na za zemaljskom da je stanovnik dženeta posvjedočio da Abdullah ibn Mesodu. Da je on stanovnik dženeta radijallahu ta'ala anhu wa U ome hadisu koga smo citirali, kome Omer radijallahu anhu pitao poslanika sallallahu alaihi sallame da li će neko od nas leći spavati dok je džunup, pa je rekao da, nakon što abdesti neka leže spavati. U ome hadisu je dokaz učenjacima koji kažu da je obaveza bađib uzeti abdest prije spavanja onome koje je džunup. Onome koje je džunup da je obaveza uzeti i na to ukazuje hadis. Iz hadisa se znači jasno zaključuje da je to obaveza. I to je mišljenje velikog dijela učenjaka zahirijske pravne škole i to je jedan rivajet od imama Malika. Ibnul Arabi al Maliki je kazao da je to mišljenje imama Šafije, no međutim nije poznato od imama Šafije tako, tako mišljenje i takav stav. To je poznato od imama, od imama Malika. Kaže imam El Bađi u svome dijelu El u prvom tomu na 98. stranici da je imam Mali govorio ko ostavi, ko ostavi abdest a džunup pa legne spavati treba da traži istikfara od Allaha te barake o teala. A kažu istikfar se neće tražiti osim za grijeh koga je čovjek počinio. I to je mišljenje Ibnu Habiba, Ibnu Arabija i učenjaka Zahirijske pravne škole kao što smo kazali da je to važno. U redu. Mi smo prošli put govorili da riječi poslanika sallallahu ne mogu biti da postupak poslanika sallallahu ne može biti za obaveze, je li tako? Za u Smo govorili nismo? Jesmo. Ovdje kažu da je poslanik s.a.v. naredio da se uzme abdest prije spavanja. Poslušajte hadis. O Allahu poslaniče, hoće li od nas neko leći spavati, a on džunup? Pa je rekao da, nakon što se abdesti neka leže spavati. Ima li ovdje naredba za abdest? Nema naredbe za abdest. Nego šta ima? mašart, slovljavanje. Da, nakon što nakon što se abdesti, neka legne spavati. Pa odakle onda učenjacima da dolaze da je ovdje naredba? Kako mogu uzeti vudžub iz odavde? Mogu uzeti vuđub iz drugih rivajeta ovoga hadisa. Ovdje je spomenuo autor jednu verziju, no međutim imamo druge verzije ovoga hadisa. Imamo verziju kod imamo muslima u kojoj se kaže nam lijetevobba summe lijenem. Da, neka abdesti pa neka spava. Jel sad naredba? je li nije? Jeste naredba. Neka abdesti. Da, neka abdesti. Znači naredba, neka abdesti. Recimo neka abdesti. Je to naredba? Jeste naredba. U drugoj se i kaže, u drugom rivajetu, te obba vahsil zekarek thummenem. Abdesti se, ovo je još preciznija naredba. Abdesti se, operi spolni organ, pa spavaj. A u predaj koji bliži Ibn da, Ebu Davud, koja je vjerodostojna, kaže se Igsil zekarak, thumme te vodda, thumme Operi svoje stidno mjesto, potom se abdesti, potom spavaj. Zamjena radosljeda. Zamjena radosljeda. U svakom slučaju, ispravno je ovdje da se prvo čovjek šta? prvo pere do mjesto, pa onda se abdesti. Pa onda se abdesti. Ovdje je razilaženje u pogledu obaveze abdesta prije spavanja za onoga koje je džunup nastalo iz našeg starog pitanja koga smo spominjali, da li naredba povlači za sobom obavezu. Kada dođe naredba u sunetu poslanika, sallallahu alaihi da li povlači za sobom obavezu. Većina uleme kažu da ovaj hadis nije za obavezu da nije za obavezu. I to, i to dokazuju predajom koju bilježi imam Tirmizi je Budavud i Nesai ibn Kad kažemo imam Tirmizi i je Budavud ibn Mađe, kako se to zove? Četvorica. Ili sabirači sunena. Znači četvorica ili sabirači sunena. Od Aisha radijallahu talanha da je kazala Ennehu alaihi salam kane jenamu vohu je džunub ma'a. Da je poslanik sa spavao kada je bio džunup, a nije doticao vode. Nije doticao vode. Znači nije se abdestio. Imam El i kaže da su islamski učenjaci muhadisi da su prigovorili ome hadisu, da ovaj hadis nije vjerodostojan, da nije vjerodostojan. A kažu i kada bi bio vjerodostojan, ovdje se misli nije docao vode, nije radio šta? Nije se kupao. Kažu nije se kupao, nije dotakao vode, misli se nije se kupao, ne nije uzeo abdest. Pa je znači on u svakom slučaju uzimao abdest. Kaže imam Neovi, rahmetullahi alej, da je ovaj hadis, da je ovaj hadis, kada bi bio vjerodostojan, da se može protumačiti na drugi način. A to je, kaže, da je poslanik, sallallahu sallam, ponekad ostavljao to dijelo da dokaže da uzimanje abdesta za žunup nije šta? Obavezno. Kaže tako. Znači, možemo protumačiti. Pa su dokazivali, vode raspravu da li je obavezno nije obavezno i na kraju kažu ako je obavezno, onda je to činio, onda je to činio iz razloga da pokaže ako je znači spavao bez abdesta, činio to iz razloga da pokaže abdest u tom obavezan. No međutim, ima nešto što je bolje od ovoga. Našao sam hadis kod Ibn Hibana, Ibn Huzeime koji je vjerodostojan, ima vjerodostojan nanas prenoslaca, u kome je poslanik sa pitan, da li da se čovjek, da li da čovjek spava dok je džunup pa je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao nam ujete je i Da, ali neka abdesti ako hoće. Pa je ova predaja jasna šta? Da se radi o o dobrovoljnom. Znači da se radi o sunnetu, da kažemo. Ne dobrovoljno. Nije isto ostaviti, ne ostaviti sunnet, sigurno. Ali, znači, ne radi se o vađibu, nije obaveza. Nam, ujete izaša. Da, neka spava i neka abdesti ako hoće. Ako hoće. Jer mi smo kazali da kada dođe naredba u sunnetu poslanika sallallahu alaihi naredba, da ona povlači za sobom šta? Obavezu. To je jako bitna stvar. Mnogi ljudi kada im dođe hadis sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam, kažu to je sunnet. Kažemo, jeste sunnet, ali to može isto tako biti vađib. Pa kada dođe naredba sama po sebi, imperativ, a nije došao drugi argument koji taj imperativ spusta na niži stepen, mi kažemo ta je stvar obavezna ili je vađib. Ili je, ili je vađib. I to je mišljenje, zapamtite, to je mišljenje većine islamskih učenjaka iz prvih i potonjih generacija. Znači da ne bi neko kazao zbog čega ti iz suneta poslanika sallallahu alejhi uzmaš obavezu. Kažemo jeste, kako Allah naređuje te barake od tako naređuje i poslanik sallallahu alejhi ve alihi wasallam. Na ovu činjenicu ovdje je bitno da stanemo kratko. Ukazuje Kur'an i sunnet i iđma'u sahabe isto tako arapski jezik. Što se tiče Kur'ana, kaže uzvišeni Allah te barake wa ta'ala فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ en tusibahum fitnetun au yusibahum Neka se dobro paze oni koji se suprotstavljaju njegovoj naredbi. Čijoj naredbi? Poslanika s.a.v. Znači on ima naredbe. Allahov poslanik s.a.v. naređuje kako došlo od Isu, da naređuje kao što naređuje uzvišeni Allah te barake, te barake o taala. I neka se dobro paze da i kakav musibet ne snađe. Kažu islamski učenjaci musibet u vjeri. Ne musibet u dunjaluku, nego musibet u vjeri da ih nesnađe zbog toga što su ostavili šta? Sunet poslanika sa osanem ili radili suprotno njegovoj naredbi. Ili da ih bolna patnja ne snađe. Musibe u vjeri na dunjaluku ili bolna patnja gdje? Na ahiretu. To je znači dokaz iz Kur'ana i drugi argumenti imaju, ali navodimo znači kratko, samo da razumijemo ovo pitanje. Sunnet poslanika sallallahu alejhi u hadisu koga bilježe Buharija i Muslim kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة da se ne bojim da će otežati svome umetu, ja bih im naredio da koriste misvak pri svakom namazu. U redu. Da Allahu poslanik, sallallahu nije mogao narediti da bude nešto za vađib, kako bi onda značenje bilo da se ne bojim da će ih opteretiti? Znači da im je mogao narediti, jer da im nije mogao narediti, nema opterećenja. Allaho poslaniče, svejedno naredio te me naredio, nema opterećenja. Ja ako hoću radim, ako neću nisam griješan. Jel tako? No međutim, kada kaže da, ih, da se ne bojim da će opteretiti, znači opterećenje bi bilo i ti bi to morao činiti i bilo bi za tebe tegoba. Pa u ovome slučaju, znači, Allahov poslanik sa osanem iz milosti prema nama, znači, ostavio pitanje svaka pa je svak sunnet kako pri abdestu, tako i u drugim, tako i u drugim prilikama. Konsensus ashaba, a sahabi se nikada nisu razilazili da treba izvršiti naredbu poslanika Salosa. Nikada. Niko od njih nije kazao Allahov poslanik naredio pa kaže eto ako hoćeš čini ako nećeš hajr. Nije hajr. To je svako zlo i svaki šer da ti radiš suprotno naredbi poslanika sallallahu alaihi wasallam. Isto tako arapski jezik. Arapski jezik ukazuje neminovno znači da naredba povlači za svom obavezu. Kada gospodar kaže svome robu, vladar kaže svome robu, idi uradi tako i tako. I on to ne uradi. Jel zaslužuje kaznu ne zaslužuje? Zaslužuje, nije se odazvao, nije uradio ono što mu je naređeno. Donesi mi čašu vode, uradi to, idi tu, idi obavijesti toga i toga da ću danas doći kod njega. I on ne ode. Kaže što nisi otišao, pa tvoja naredba dobrovoljno. Ako hoću, hoću, ako neću, neću. Nije tako. Ako je tako po našim kriterijima, šta mislite onda kakvo je, kakav je slučaj a, kada se radi o, poslaniku sa odnosno kada se radi o vjeri? Tu nema, znači čovjek nema udjela, nema znači udjela svojim hirom, nego mora znači raditi onako kako mu je došlo od poslanika sallallahu alaihi wa, alaihi No međutim ovdje je bitno razumjeti isto tako da naredba, taj emr u arapskom jeziku, može biti za vudžub, da bude nešto vađib. Može biti za nedb, da bude nešto dobrovoljno. Može biti za ibaha, da ibaha da je nešto mubah, da se čini. Može biti za tehdid, prijetnja, tehdid. Može biti dua za dovu, može biti za dovu. Može biti za ihane, za podcjenjivanje ili ponižavanje. Može biti za dib, za odgoj. Može doći, znači, naredba u raznim oblicima. Pa je ovo zbunilo neke učenjake koji su kazali, zbog čega vi kažete da je naredba uvijek obavezna? Kažemo, jeste, ali se mora isto tako gledati u kontekst. Na primjer, kada uzvišeni Allah te barak je od tada kaže وَاقِيمُ الصَّلَةِ وَآتُ الزَّكَى To su naredbe. Obavljajte namaz, dajte zekija. Zašto su te naredbe? Za obavezno dobrovoljno? Obavezno bez sumnje. Kada kaže poslanik sallallahu alejhi ve صلوا قبل المغرب صلوا magrib المغرب صلوا قبل المغرب sha. Klanjajte prije magre, akšama. Klanjajte prije akšama, klanjajte prije akšama. To je šta? Je to naredba? Jeste naredba. Znači vađib. No međutim, došao je nakon toga argument ko želi. Kao ovdje. Nam je te obba izaša. Da, abdesti ako hoće. Pa je znači došla naredba koja je spustila ili e, argument koji je spustao tu prvobitnu naredbu sa stepena obaveznog na stepen dobrovoljno. Imamo isto tako da može biti za i bahud, nešto što je muba kada uzvišeni Allah te barak je tala kaže fe iza haleltum festadu fe iza haleltum festadu kada skinete svoje hrame nakon toga lovite pazite, kada skinete hrame lovite naredba je li ovdje naredba za obavezno? Dakle, dok skineš ihram moraš uzeti strelu ići po pustinji Loviti. Nije naredba. Je li sunnet? Nije. Dobrovoljno. Dobrovoljno. Iako postoji raziloženje kod islamskih učenjaka, kada dođe naredba nakon zabrane. Poslanik sa kaže, zabranio sam vam posjećivanje kaburova, posjećivajte ih sada. Pa je ovo naredba posle čega? Zabrane. Naredba posle zabrane. Kao što je ovdje došlo. Te da halaltum festadu. U vrijeme i nisi smio loviti, nakon toga lovi. Pa je ovdje naredba za mubah, znači za ibahu, ako hoćeš, ima čovjek mogućnost, znači, da lovi. Kazali smo tehdid, a to je prijetnja. Kada Allah te barak je otala prijeti, pa kaže, i'melu ma šitum. Radite šta hoćete. Je to tebi naredba da ti radiš šta želiš? Da neko kaže, vallahi, Allah šanu u Kur'anu kaže, radi šta hoćeš. Da si ti radiš, šta god da uradiš, hajde. Radi šta hoćeš, ali doćeš na sudnji dan. Kao djetetu kada kaže babo, ponašaj se kako hoćeš, a doći kraj godine, pa ćemo vidjeti kakvi će ocjene biti. Tako. Ne znači da djete to uzme da kaže meni je babo dao odrešene ruke, radim šta hoću. Ovdje je prijetnja. I'melu ma ši'tum. No međutim, vidjet ćete, znači, bit ćete pitani za ono, bit ćete za ono što činite. Dova, kada kažemo rabbi gfirli, oni ideje. Gospodar moj, oprosti je li ovdje naredba? Je li naredba nije naredba? Jeste naredba. Kako nije? Oprosti. Naredba. Kažeš gospodinu, oprosti. To je naredba da te oprosti. No međutim, braćo, morate znati, kada dođe emr, naredba od većeg ka nižem, onda je to naredba. Ali kada dođe od nižeg ka većem, to je onda dova, to je molba. To je bitno. Kada naredbu niži upućuje većem, onda je to molba, dova. Kao da ti kaže šef firme, povećaj mi platu. Jer to naređuješ mu? Nego kažeš, molim te, povećaj mi platu, jel tako? A ne možeš ti njemu naređivati, jer on je šef. Znači, to ide sa nižeg stepena na veći stepen. Pa kad se znači radi o tome, onda se gleda ko kome. Pa mi kad kažemo rob firli, to je šta? To je dova. Go, moj, ja te molim da mi oprostiš. U tome je smislu. U tome je što smislu. Za poniženje, kaže uzvišeni Allah te barak je otala, Zuk inneke azizul Karim. Okušaj, isprobaj, ti si taj koji je moćniji, koji je poštovani. Kaže muđrinima i teškim griješnicima, okušaj sada. Nije tu naredba da on okuša sam po sebi, nego je tu njemu poniženje zbog onoga što je činio smatrajući sebe da je moćan i da je, i da je silan. Isto tako za odgoj može biti. Kul mimma je lik. Kul bijeminice u kul mimma Jedi sa svojom desnom rukom, to je drugo. To je nared. Jedi ispred sebe. Je to naredba da moraš jesti ispred sebe? Ako ne ideš ispred sebe da se griješan? Tu je šta odgoji. Uči Allah te barake, e, poslanik sa osvijem, etiki uči muslimane. Pa znači da znamo, ovo sam skratio, u protivno može se naći još četiri, pet skupina koje su islamski učenjaci ubrojali da može naredba se odnosi na to. Pa je jako bitno pa je jako bitno da znači da znamo kad naredba dođe, da zaključimo iz konteksta na što bi se moglo odnositi. Ali je osnova znači da naredba povlači za sobom obavezu. Da naredba povlači za sobom obavezu. Dok recimo zabrana ne može biti nego za haram i za mekru. Može li zabrana biti za mubah? Ne može. Kada nešto dođe zabrana u šarijetu, da je zabrano to je činiti, i to je ili je haram ili je Ne možemo kazati, ko vamo što smo kazali, naredba je, može biti za šta? Vađib, da je sunnet i da je mubah. Ali kad dođe zabrana, ona može biti samo šta? Za mekruh i haram. Ne možemo kazati šta je zabrana, ali to je mubah. Jer to odudara od šerijata. Zabranjeno, a dozvoljeno. To je kontradiktornost, jel tako? No međutim, vamo može biti naredba, ali ima nešto što je spustilo tu naredbu da bude, da bude stvar muba, Islamski učenjaci se spore po pitanju razloga ili e, sebe zbog čega se uzima ovaj abdest. Zbog čega čovjek džunup uzima abdest. Jer tu dosta puta ljudi koriste razum. Pa kaže čovjek, zbog čega ću ja spavati pod abdestom? Jer kad uzmem abdest i zaspem, ja sam godba izgubio. Što će mi abdest? Znači, kad razum dođe, tamo gdje mu nije mjesto ili pamet, onda nastanu problemi. Ovdje je da se pokore, da se pokore ljudi. Neki kažu učenjaci, kad ode čovjek da abdesti, onda će, ma pa kad se će abdestim, hajde se okupa. Jel tako? Čovjek često ne bi ustao dok ustane iz kreveta, dok stavi hladnu vodu na lice, gotovo kaže kad mogu to, onda se mogu i okupati. Kažu, pa će to biti put da ga vuče da se okupa. Drugi kažu, ne, to je, to je da bi čovjek zaspao pod jednim od dva tahareta. Ili većim ili manjim. Veći je gusula, manji je šta? Abdest. Treći kažu to je da se umanji da se umanji onaj hades. Kažu tahfifu, tahfiful hades. Da se umanji čovjekova nečistoća. Pa da ne bude džunup, nego da ima znači usto abdest, pa da se umanji, da se umanji ta njegova nečistoća. Učenjaci malikijske pravne škole raspravljaju pa kažu je li dozvoljeno čovjeku kada se kupa, ovdje kada se abdesti, da ostavi pranje nogu. Da ostavi pranje nogu. Sjećate se našeg prošlog desa. Znači, govorili smo o pranju nogu, da se može kažu Kaže li dozvoljeno ovdje da ostaviš, nakon toga što ćeš se kupati, je dozvoljeno da odgodiš pranje nogu? Pa je to bilo mišljenja Omara ibnul Hataba i njegovog sina Abdullaha ibn Omara, kako bileži ibn Munzir u svome dijelu, Eleusat. Bileži od, od Munzira, Uh, Ibn Muzir bilježi od Abdullah ibn Omara, našao sam tu predaju da je, da je uzimao abdest nakon što bi bio džunup, uzeo bi abdest i potrao po glavi uši, no međutim ne bi prao, ne bi prao noge nego bi otišao spavati. Ovdje imamo i treće mišljenje u kome se kaže dovoljno je čovjeku da opere ruke. I to je mišljenje Abdullah ibn Amra, Mujahida i Zuhrija i drugih. Da je dovoljno čovjek da, operu, da opere ruke. No međutim, imamo hadis poslanika sa osanem koga bilježi ima muslim u svome sahihu da Aisha radijallahu ta'ala anha da je kazala Kane iza erade en jename وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة Kada bi poslanik, sallallahu sallam, htio spavati, a bio bi džunup, abdestio bi se kako se abdesti za namaz. Kad se abdestimo za namaz, ostavimo li noge neoprane? Ne može. Znači, pa nam ovaj hadis ovaj pojašnjavaš kako to treba uzeti abdest. Tako da riječi ashaba cijenimo mišljenja ashaba i poštujemo i to je za nas nešto najveće, no međutim ima jedna deređa iza toga, a to su riječi poslanika sa osanem i ništa se ne može staviti, znači u istu ravninu sa riječima Allahovog poslanika, alaihi salatu osam. Pa tako možemo kazati da ostavljanje pranja stopala vrijedi za koji abdest? Za abdest a ne za abdest spavanja, tako? Jer nam je za abdest došao argument da možemo ostaviti, jel tako? Ali nam došao ovdje za abdest spavanja argument? Nije. Prema tome je osnova da se vratimo gdje? U du'ehu li sada. Abdestio bi se kao što bi se abdestio zašto? Za, za namaz, baš tako. Islamski učenjaci isto ovdje raspravljaju po jednom pitanju pa kažu. Kada čovjek uzme abdest prije spavanja, pa obavi malu prirodnu potrebu ili nešto drugo što kvari abdest, je li mu pokvaren taj abdest? Svatate. Uzeo je abdest prije spavanja i učini nešto što kvari abdest. Pusti vjetar, obavi malu prirodnu nije bitno. Iziđe krv ako smatra da krv kvari abdest, tako dalje. Je li mu pokvaren taj abdest? Kažu učenjaci, jeste ili nije? Jedni viču jeste, ili nije. Ulema se razišla. Dobro, ovdje nije, pitanje glasanja, ovdje je pitanje naših argumenta pitanje argumenata. Ali argumenata nema, nema jasnih argumenata, pa se zbog toga ulema razišla, zbog toga se ulema razišla, pa ima Malik kaže da ne kvari taj abdest to da taj abdest kvari ako se čovjek ponovo vrati da ima odnos sa svojom ženom. Znači ako bi se drugi put vratio da ima odnos sa svojom ženom, onda bi se trebao abdest, kažu u protivnom, protivnom ne dok imam Elahmi kaže, to kaže kvari, kvari abdest, pa bi čovjek morao ponovo da se da se abdesti. I dalje islamski učenjaci raspravljaju kada čovjek hoće da se ponovo vrati, imao odnos sa svojom ženom, pa džunup, pa hoće ponovo da se vrati i da još jednom ima odnos, da li treba da se abdesti? Da li treba da se abdesti? Pa kaže ima Malik, neće mu se naređivati to. Ne mora znači se naređivati. Došla su u hadisu preporuke. Preporuke koje ukazuju na to. Kaže neće mu se naređivati. A kaže Abdullah ibn Omar, i njegov sin Abdullah da će mu se narediti da se ponovo abdesti. Ko da se vrati da treba ponovo da se abdesti. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koga bilježi ima Muslim od Ebu Sa'ida al khudrija kaže Iza eta ahadukum ehlehu thumma arade en ja'ud falyatawadda. Kada od vas neko ima odnos sa svojom ženom, pa potom htjedne da ponovi, neka se abdesti. Neka se abdesti. Dodaje imam Tabarani i dodaje imam Hakim ibn Hibban o ome hadisu pa kaže fa innehu enšatu lil To će, kaže, tada će biti, tada će biti aktivniji i bit će živahniji kada se ponovo vrati svoju ženi. Kada čovjek legne da spava sa abdestom, dozvoljeno mu je, dozvoljeno mu je da abdesti džunup, da hoće da spava, a on džunup dozvoljeno da je abdesti ili da uzme tejemu. Jer se navodi u hadisu koga bilježi imam El i kaže Ibnu Hajar u svome dijelu Habir da je ova predaja dobra, da bi od Aisha radijallahu ta'ala da je govorila kada bi poslanik s.a.v. bio džunup pa htio spavati, ponekad bi se abdestio, ponekad bi šta? Uzeo temu. Pa je dozvoljeno jedno ili drugo. No međutim u hadisu nije pojašeno da li je uzimanje temuma bilo zato što nije bilo vode ili nije bilo vode. Nije pojašeno. Ali Allah najbolje zna da je bilo iz razloga da nema vode, ne bi Ajša kazala ovakve riječi pa da se mogu dvosmisleno razumjeti, nego bi ih pojasnila. On bi se abdestio, a kada ne bi imao vode, on bi se šta? On bi temu uzeo, pa bi nam pojasna. Ne bi nam kazala ovako riječi, znači da budu a, e, mutešabih ili riječi koje su, znači da jer se mogu dvosmisleno razumjeti. Pa je znači osnova da kažemo da čovjek može učiniti jedno ili učiniti, ili učiniti drugo, ali ono što se zaključuje iz hadisa vidi se da je abdest šta? je abdest bolji. I da je to poslanik sa osanem pretežno radio. Isto tako raspravljaju islamski učenjaci kada je čovjek džunup, pa hoće da jede ili pije, da li treba uzeti, da li treba uzeti abdest. Ima Malik smatra da treba oprati ruke. Da treba oprati ruke. Ima Malik, inače njegovo mišljenje po pitanju pranja ruku prije jela je da je to novotarija pranje ruku prije jela nema osnove u šarijetu. Imam Bejhak je odabro da je to novotarija. Znači da čovjek trči i vidi da nema ništa na rukama i nakon toga trči pere ruke tako dalje. To ni naša praksa, to je došlo sa neke druge strane. No međutim, ako čovjek ima nešto na rukama, pa hoće da opere, da ukloni što i tako dalje, može ukloniti. Kaže neko, pa kako ću ja jesti sa rukom, a ne znam šta ima na njoj. Pa mi kažemo, Allahov poslanik sa osanem kaže, kada nekome od vas ispadne zalogaj na zemlju, neka očisti ono što vidi i neka ga pojede, jel tako? Jel tu ostalo nešto što ne vidi? Pa bez sumnje ikakve. To nema sumnje nikakve da je ostalo mnogo toga što on ne vidi. Ali te stvari ne utječu, jer to je pretjerivanje u vjeri. To je pretjerivanje u vjeri, to je tjeranje, znači, ovaj, to je tjepidlačenje, nego znači čovjek ako ima nečistoće ili vidi da su ruke prljave ili nečiste nije bitno, može oprati. Protivno zna da je oprao ruke, abdestio prije 15 minuta, klanjao, nakon toga spostavi jelo, znači nema potrebe da ponovo pere ruke. No, vidite, ima Malik ovdje kaže nakon odnosa zato što postoji relevantna mogućnost da su čovjekove ruke bilo na mjestu ovaj bez ovaj dijelove tijela, nakon čega treba čovjek znači da opere svoje, da opere svoje ruke. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha u hadisu koga bilježi ima muslim u svome sahiju. Vidite kako nam je Ajša prenijela ove intimne stvari poslanika sa više nego drugi ashabi. Zato je Buhrede kad je prenosio neke hadise pa, pa kazivao za ovo petve, kaže Ajša radijallahu ta'ala anha Allah se smilo Ebu Hureyre. Allahov poslanik nije tako činio, pa kad je to čuo, kaže, ona je, kaže, učenija od mene u toj oblasti. To je njena intima koju ona poznaje bolje nego što ja poznajem. Kaže, رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضع وضوءه للصلاة الله بصلانيك صلى الله عليه وسلم كان ببيع جنوب بحتيو دا يدي بحتيو دا يدي إلي da spava, abdestio bi se kao što se abdesti za, za namaz. Ovdje je došla naredba ili nije došla naredba? Nije, ovo je postupak. A kazali smo da postupak ne ukazuje zašto na na vuđub osim onome jednom slučaju koga smo pojasnili. No međutim ima predaja, našao sam predaju kod Ibnu Huzeime u kojoj je poslanik Salosaneme pitan o čovjeku koji je džunup pa hoće da spava ili da jede. Pa je kazao nam i da te je u sana. Da jeste ako abdesti kao što se abdesti za namaz. Jer ovdje je došla naredba. Nije naredba, ali je došao šta? Šart, uvjet. Da, ako. Ako učiš, proći ćeš. To je to. No, međutim, ova predaja je slaba. Ima slab lanac prenosaca, pa ne može biti argument, pa ostaje ona naša osnova što smo kazali šta? Nam, neka abdesti, kako dođe? I da ako hoće. Ako hoće, neka abdesti u protivnom, u protivnom ne mora. Kaže Ibnul Džauzi u svome dijelu Tešku muškili sahihejni. Ima jedno dijelo koje se tako zove u kome otkriva a, manje razumljive ili teško razumljive stvari po pitanju dva sahiha, Buhari i Muslima. Kaže, ovaj hadis koga smo citirali ukazuje da je lijepo čovjeku da očisti svoje tijelo od neprijatnosti prije spavanja. Jer kaže meleke ezijeti nečistoća koja ostaje na čovjekom tijelu. Ili ti ezijeti koji ostaju neprijatnosti, ezijete meleke, uznemiravaju meleke, a te ezijete vole šeitan i džini. Pa se onda šeitan i džini okupljaju oko čovjeka. Kaže, rekao je Abdullah ibn Amr ibn La'as, innel arwaha ju'rađu biha fi menamiha, ila semai fe tu'meru bis suđudi inda l'arš. Fema kane minha tahiren seđeda inda larši. Oma kjane ili oma lejse bi tahirin seđede ba'iden ani larš. Rekao je, kaže, dušama se naređiva u njihovom snu da idu prema nebesima, potom im se naređuje da učine seđdu pod aršom. I seždu pod aršom čine one koje su čiste. A one koje nisu čiste čine seždu dalje od aršom ili daleko od arša. Pa je znači došlo ovdje pojašnjenje zbog čega da čovjek biva šta na, na abdestu. No međutim, u predaju koju je zabilježio Imam Buhari u svojoj velikoj povijesti u šestom tomu, Imam El-Bejhaki u svome dijelu Iman, u lancu prenosilaca ove predaje ima Ali ibn Galib El-Kureši, El-Misri koji je koga su osudili Ibn Hibani, Zehebi i drugi prigovorili su mi. Tako da je ispravno da je ova predaja slaba i on je bio mudelis, bio obanjivač. Ako ste radili iz hadijske nauke, šta je mudellis, obmanjivač? Ste radili. Obmanjivač, kada prenosi u formi od, od, ne može prenositi u formi od, an, an. Ne može tako prenositi, mora prenijeti čuo sam. To kad kaže od, to, jer od može biti da imaju dvojica ili trojica između njih, pa on slabo graviju pomakne, tako da lanac prenosilaca izgleda šta? Ispravan. Nego mora reći čuo sam. A ne može reći da čuo sam, to bi bila laž. Pa onda on to, on to e, obmanete pa kaže od. Pa ti misliš da je on čuo od njega, nije čuo. Pa je ovaj bio, Ali ibn Galib, El Kureši, El Misli, bio je obmanjivač i prenosi u formi od, pa je tako ova predaja u svakom slučaju neprihvatljiva. Dalje, ovo završili smo riječi Abdullaha ibn Amra ibn Lasa. Kaže dalje, abdest umanjiva čovjeku nečistoću. Ko kaže? Ko kaže? Ibnul Kajim? Smo danas spomenuli kako Ibnul Kajima. Ibnul Džauzi. Pričamo o Ibnul Pričamo o Ibnul Kaže i zato je dozvoljeno kod nas. Kad kaže jedan učenjak kod nas, indena, džaze, indana, keda, o keda, dozvoljeno je kod nas svako, šta misli? U mezhebu. A kog je mezheba bio Ibn Džauzi? Hambelijskog mezheba bio. Pa kaže, dozvoljeno je kod nas, misli Ibnul Džauzina, učenjake Hambelijske pravne škole, odnosno dolazi sa jednim takrirom od mezheba. Kaže, dozvoljeno je u mezhebu, šta? Da čovjek uzme abdest pa da nakon toga sjedi u džamiji. Ako je džunup, pazite, ako je ako nije džunup, svakako stvar je jasna. No međutim, ova predaja je prethodna što smo spomenuli Abdullaha ibn, ibn Amra, ibn Lasa, Nemamo potrebe za njom. Imamo hadis od poslanika sa osaname koga bilježi Ibnu Hibban i Abdullah Ibnu, Ibnu Mubarek u svome djelu Zuhd i drugi u kome kaže Ibnu Omar radijallahu anhu da je poslanik sa osaname rekao Men bate tahiren bate fi šiarihi melekun la yastayqidu sa'atan min al-layli illa qala al-malak Allahum ighfir li 'abdika fulanin fa innahu bate tahira Hadis koji nam mijenja, one riječi Abdullah ibn Amra ibn kome kaže se, ko po noći zanoći sa abdestom, uzvišeni Allah žanu pošalje meleka koji uđe u njegovu odjeću. Melek uđe u odjeću čovjeka, pogledajte kakvog komšiju ima onaj ko noći pod abdestom. Meleka. Kaže, nijedno, kaže, nijedan dio noći on se ne probudi, ne okrene se levo i desno, a da ta melek ne, govori, kaže, gospodaru moj, oprosti ovome svome robu, pa on je zanočio pod Daharat. Cijelo večer, znači, kada se god čovjek okrene, melek dovi i moli, znači, za takvog roba. Pa nam je, znači, ovaj hadis dovoljan, dovoljan nam je, znači, ovaj hadis, nemamo potrebe da uzimamo predaju Abdullah ibn Amra ibn Nasa koji je onako slabo. Islamski učenjaci kada govore, vidite ovaj kratki hadis. Hadis je jedna rečenica. Ali pogledajte šta koristi, imamo znači u jednom hadisu koje su nas spominjali islamski učenjaci. Ovdje ima jedno bitno pravilo koga spominju islamski pravnici u kome se kaže a taliq, to je kada je nešto ovdje kaže se da, može ako abdesti. Pa je to povezano, to je uvjetovanje. Oni kažu, ovaj, ova vrsta uvjetovanja može biti na četiri načina. Taliku vađibin ala vađib. Da je nešto povezano s vađiba na vađib. Kao što kaže uzvišeni Allah Žešanu, i da kumtu minas salati faghsilu. Kada ustanete na namaz, operite, abdestite se. Kada ustanete, abdestite se, tu je abdest vađib, a namaz je šta? Vađib. Pa je došlo vađib za vađib. Ima isto tako ta'liku mustahabbin ala mustahab. Uslovljavanje dobrovoljnog za dobrovoljno. Kaže uzvišeni Allah Đelešanu fe idha qara'ta al Kada učiš Kur'an, traži utočište od Allaha Đelešanu. Pa kažu ovi učenjaci koji kažu da je sunnet, utočište ili istiada, kažu učenje Kur'ana je šta? Sunnet. Pa sunnet je isto tako proučiti prije toga euzu. Ta'liku vađibin ala gajri vađib. Kao riječi Allaha te barake o teala, uslovljavanje vađiba za ono što nije vađib. وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضًا فَنِسْفُ مَا فَرَضْتُمْ Ako pustite svoje žene, prije nego što ih dotaknete, a vi ste im odredili njihove vjenčane darove, dajte im pola što ste dali. Tako je pravilo. Čovjek oženi ženu, vjenča se i nakon toga pusti je prije nego što je dotakne. Moraju dati pola mehra. Osim ako se je sa njom odvojio. Ako je bio odvajanje, osamnjivanje sa njom, tada mora dati cijeli Ili obratno o ome drugom, a to je tali koga vađibin ala vađib, fe ida ide salafen teširu fil Kada se završi namaz, je to vađib? Je li obavezno preselamiti Pa jest. Kada se završi namaz, vi se raziđite po zemlji. Raziloženje po zemlji je šta? Nije, muba, dozvoljeno, idi. Znači nije vađio. Pa to znači te, ta četiri slučaja. Ovdje još samo možemo spomenuti da je dozvoljeno u džunupu da jede i da pije i da spava po konsensusu islamskih učenjaka nakon što uzme Znači, kada uzme Abdes, nakon toga više nema razilaženja kod islamskih pravnika, da može, znači, činiti te, stvari. I nema razilaženja isto da je njegovo tijelo, tijelo džunupa i njegov znoj koji izlazi da je čist. Tijelo je čisto i znoj je čist jer se mu'min ne može šta? On je čistiti, baš tako. Isto tako dozvoljeno je čovjeku koji ima, koji ima više žena da ima odnos sa svakom od njih jednim busolom. Ne mora se znači za svaku od žena pona osob kupati. Ne mora se pona osob kupati kako je došlo u hadisu, kako je došlo u hadisu od Enesa ibn Malika koga bilježi imam muslim u svome, u sahihu. Kaže se u predaji koji bliže Buhari ima Mahmed ibn Hibban od Enesa da je obilazio svoje žene sve, imao sa njima odnos u jednom dijelu dana ili noći. A bilo ih je 11. A bilo ih je 11. Pa su ga upitali, a je li to mogao uraditi? Je li imao snage da to uradi? Pa kaže Enes, pričali smo tada, ennehu u'tije Pričali smo da je imao snage koliko 30 ljudi. Da je imao snage koliko 30 ljudi. Kažu neki islamski učenjaci, postoji mogućnost da je abdestio između toga. Postoji mogućnost da je abdestio između, između toga. No međutim, gusul je bolji gusul je bolji. Navodi se kod imama Ebu Dauda i Taberanije sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Rafije da je rekao, obilazio je poslanik sa osvrem svoje žene, imao odnos znači sa njima. Kaže da je Ebu Rafija, kaže obilazio je poslanik sa osvrem svoje žene, imao znači odnos sa njima i nakon svaki od njih bi se kupao. Pa su rekli, Allahu poslaniče, zbog čega to? Zašto ne jedan gusul? Kaže, Hada ezka Ovo je bolje i preće i čišće. Znači, pa je bolje, znači, kada se nađe u ovakvoj situaciji čovjek znači da ima, da se kupa nakon nakon znači svakog odnosa. Mi ovo spominjamo zato što su islamski učenjaci rasprave o tome znači u svojim, svojim knjigama. Možemo još samo kazati na kraju da je, možda će neko kazati, a kako je to poslanik sa osanem mogao ići od jedne do druge žene u jednom danu, ako jedna žena ima svoje pravo? Je tako? Kažemo, tu ima više pojašnjenja, učenjaci kažu, najviše uzimaju dva. Kažu, to je bilo sa zadovoljstvom ti žena ili zadovoljstvom žene čiji je dan taj bio. Na primjer, dan Ajše ona, ili hapse i Hafsa kaže, Allahov poslaniče, meni ne smeta, ti ako imaš potrebu za drugom ženom, ti slobodan. Pa on ode iskoristi, znači, tu priliku. Ili Drugo što učenjaci govore, kažu, je li poslanik sa osanem morao da podijeli svoje vrijeme među ženama? Kao što su drugi ljudi, kao što drugi ljudi moraju, kao što mi moramo. Je li on morao? Pa kažu neki učenjaci nije morao. Neki učenjaci kažu da nije morao. Pa oni koji kažu da nije morao, kod nje nema čega. Nema problema, znači onako nije morao. A oni koji kažu da je morao, kažu da je to radio sa znači zadovoljstvom a žene kojoj je taj dan pripadao, Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sahabi ajma'in, wa Kratko imamo vremena za tri pitanja. Straho smrti. Straho smrti, to je prirodno čovjeku. Svako ima strah smrti. Kogod kaže da nema straho smrti, on se vara. Jer kada bi došlo vrijeme da mu neko kaže da ima, da boluje od raka i da boli od slične stvari, nije mu se svejedno. Osim zaista ljudi koji su dostigli najveći stepen koji jedva čeka da se vrati svome gospodaru, Allah da bude molji. No međutim, ovaj, da čovjek shvati da je to stvarnost od koje ne može pobjeći. I da shvati da taj smrt, da je njemu hajr. Kako kaže poslanik sa osanem, vjernikove a, lepote počinju kada umre. Jer za njega je Dunjaluk šta? Zatvor, kako je došao u hadisu. A kada umre, onda mu počinje njegova hiret, počinje njegove lepote. A kod nevjernika je obrnuto. Za njega je ovo dženeta kada umre i u kaburu počinje šta njegov džehennem. To je prva stanica džehennemska. nama je prva džennetska stanica ako Bog da u kaburu. Pa se kabur čovjek otvori, bude u svome kaburu, bude mu drago. Bude mu drago znači što živi, sigurno mu bolje nego onima što je, znači što su na zemlji. Tako da, znači da čovjek shvati da je to stvarnost od koje ne može pobjeći i da kad se vraća svome gospodaru, da mu je to bolje nego ovo ovdje. I na kraju da sjeti da je poslanik sa rekao ko voli susret sa Allahom, Allah voli susret sa njim. Pa znači da će mu biti tamo ljepše. Allahu te Cijelo vrijeme spominjete muškarca, ovo je bitno. Da li žena mora sablesti? Mi kada govorimo svakako, ove sestre se osjetle spravljenje, Mi kada govorimo o, o, o, muškarcima, svakako se odnosi na žene. Nema tu razlike. Znači da je bilo razlike u propisu kada govorimo muškarac, muškarac, muškarac, mi bismo to pojasnili protivno, znači vrijedi propisi za žene i za muškarce, oni su isti, nema nikakve razlike, znači moraju se oblesti jedni i drugi. Allahu. te alanem, sallallahu Danas je sa na redu hadis Umu Seleme radijallahu ta'ala anha u kome se kaže An ummi Selemeta radijallahu anha zauđin nebiji sallallahu alaihi wasallame قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم idha ra'at ma Od umu Seleme radijallahu ta'ala anha se prenosi žene poslanika sallallahu alejhi da je rekla Došla je umu Sulejm žena Ebu Talhe kod poslanika sallallahu alejhi ve pa je rekla Allahov poslanice Allah se ne stidi istine da li se žena mora kupati kada joj u snu iziđe sperma. Da li se mora kupati kada doživi, znači, u snu ejakulaciju? Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallame da kada vidi vodu, da kada vidi vodu, to jest kada vidi spermu. U ome hadisu spomenuta je Umu Seleme, majka vjernika, žena poslanika sallallahu alaihi wasallame, koje je bilo ime Hind bintu Ebi Umeje, dobila je nadimak po svome sinu Selemi, znači pa je prozvana kao Umu Seleme. Oženio je poslanik Salala sreme kaže se druge ili treće ili četvrte hiđarske godine u mjesecu Ševalu, što je ispravno. Četvrta, znači hiđarska godina u mjesecu Ševalu. A prije njega je bila udana za Ebu Selemom Abdullahom ibn Abdul Esedom, fi Allahu ta'ala anhu. Ona i njen muž Ebu Seleme su bili prvi koji su otišli ili među prvima koji su otišli u Habešu i kaže se da su dva puta činili hijđru u Habešu. Kaže Ibn Hazm da je ona zadnja žena koja je umrla od žena poslanika s.a.v. Ako se sjećate, prije dva hadisa imali smo hadis Mejmune radijallahu ta'ala anha u kome Muhammed ibn Amr kaže da je Mejmune zadnja Mejmuna da je zadnja žena bila koja je umrla od žena poslanika sallallahu Znači tu postoji razloženje među islamskim učenjacima. je od poslanika sallallahu alejhi ve 378 hadisa, 13 bilježi muslim koje ne bilježi Buharija i 3 bilježi Buharija koje ne bilježi muslim. Ibn Sad prenosi poznatu priču o njoj kako je bila ljubomora na Ajšu radijallahu ta'ala anha. Te kako je Ajša bila ljubomora na nju zbog njene ljepote, bila je izrazito lijepa. Bila je izrazito lijepa, iako je bila u godinama kada se udala za poslanika s.a.v. ali je bila izrazito lijepa radijallahu ta'ala anha. Kada je poslanik s.a.v. došao da je prosi kazala je Allahu poslaniče, kaže ja sam žena, imam djecu imam djeco, imam siročad i ljubomorna sam, izrazito ljubomorna, a i stara sam, pa je rekao poslanik s.a.v. što se tiče djece, ja sam njihov velija, ja ću o njima brinuti. A što se tiče tvoje ljubomore, kaže, molim Allaha da je otkloni, da je umanji. A što se kaže, tiče to da si stara, kaže, pa ja sam stariji od tebe, sallallahu alaihi wa što se tiče njene smrti, postoje različita mišljenja, neki kažu da je umrla 59. 62. 64. a ispravno da je umrla 71. hiđarske godine, radi Allahu ta'ala anha. Bilži Ibn Sad u svome dijelu Tabakatul Kubra sa lancem čiji se prenosio u osvom tomu na 88. stranici da je Umu Seleme jednoga dana rekla Ebu Selemi hajde kaže da se dogovorimo ti i ja da onaj ko prvi umre od nas dvoje da se drugi koji ostane živ ne nakon njega. Tako da bi u džennetu bili skupa. Jer će žena u džennetu biti od žena zadnje mužu. Ili kome je bila žena na Dunjalu. Pa je rekao Ebu Seleme, hoćeš li se ti meni pokoriti? Hoćeš li biti pokorna žena? Kaže, hoću. Kaže, onda se udaj nakon mene. Onda se udaj nakon mene. Pa je digao svoje ruke i rekao, gospodaru moj, kaže, obskrbi umu selemu nakon mene čovjekom koji je bolji od mene koji je bolji od mene pa je zaista došao onaj koji je bio bolji od njega sallallahu alaihi wasallam spominje Zehbi u svome dijelu Sijer da je prvi koji je tražio u Selemu za ženu nakon smrti njenog muža Ebu Seleme da je to bio Ebu Bekr pa je odbila pa je došao Omer pa je odbila pa je došao Omer pa je odbila kao da je imala osjećaj radi Allahu da će doći onaj koji je bolji od nje oba dvojice u ovome vidimo da poslanik s.a.v. nije kao što neki govore svojim oštrim jezicima trčao samo za ženama i ženama mladim i slično tome. Oženio je ženu koja je bila već u poznijim godinama života. Iako je mogao oženiti mlađu ženu od nje, no međutim nije, nije to učinio. Danas imamo ljude koji pišu u muslimanskim zemljama pa napišu, kažu društvo ashaba je bilo društvo zadovoljavanja strasti i prohtjeva i navode, opravdavaju zašto je to poslanik s.a.v. dozvolio, a sahabi hodaju džunup. Zašto je Hurejre nije ukorio kada je vidio džunup? Kaj, zato što su bili džunup. Samo su džunup. To je bio njihov posao Tako pišu o ashabima poslanika sallallahu alaihi wa A šta kazati o umetu koji dira u najbolje sinove, najbolje svoje sinove. Kaže se da je oklanjao dženazu Ebu Hureyre, drugi kažu da je to bio Sa'id ibn Zaid, Ko je on Sa'id ibn Zaid? Po čemu je on poznat? Sa'id ibn Zaid. Spominjali smo ga prethodne večeri On je jedan od desetorice, je tako? Jedan od desetorice. No, međutim, ispravno da je umro 50. iđeske godine, a ona 71. Ispravno da je Ebu Hureyre umro prije nje. Jer Ebu Hureyre po ispravnom mišljenju nije dočekao hilafet jezida. Sina Moavinog. I govorio je da se utječe Allahu od toga da djeca prihvate hilafet i da to ne dočeka. Pa ga Allah nije poživio i umro je godinu ili dvije godine prije hilafeta jezida ibn Muavije. Tako da nije ispravno, znači niti da je to činio Ebu Horeire, kako spominje Imam al niti da je to činio Sa'id ibn Zaid, radijallahu ta'ala anhuma. Umrila je, imala je 84 godine i nema razilaženja među islamskim učenjacima da je ukupana u Beqiji. Što se tiče, ovo je bilo Umu Seleme, što se tiče Umu Sulejm, ashabike, ona je Umu Sulejm, bintu Milhan, majka Enesa radijallahu ta'ala anhu, sluge poslanika sallallahu alaihi selleme kaže se da je bila njegova nena, ali je ispravno da je to bila, je to bila njegova majka. Ona prenosi od poslanika sallallahu alaihi selleme 14 hadisa, jedan je kod Buharija i muslima, jedan prenosi Buharija, ne prenosi muslim i dva prenosi muslim koji ne prenosi Buharija. Kaže se u Buhari, u predje koji bliži Buharija od Džabira, da je, poslanik sam rekao, kaže, ušao sam u džennet pa sam čuo jedan glas ili zvuk a kaže pa sam upitao koje je to, pa su rekli to je Bintu Milhan, Rumejsa Bintu Milhan, u drugoj predaji Gumejsa, a u trećoj predaji je Umejsa Bintu Milhan, misli se na nju, ali ima razilaženja oko njenog imena. Pa je znači ona, ako Bog da jedna od onih koji su, koji su džennetom. Kaže Ibn Abdelber, bila je udana u džahilijetu za Malikom Ibn Nadrom, pa kada je rodila Enesa, Došao je poslanik sa osamim sa Risaletom, pa je primila islam, pa je ponudila ovaj Malik ibn Nadr svoj mužu islam, pa se je razljutio i izišao u Šam, pa su ga tamo ubili, pa je u Šam poginuo. Pa je u Šam poginuo. Pa je došao Ebu Talha El pa je zaprosio. Pa je kazala da je ne može oženiti dok ne primi islam. Pa je nakon toga Ebu Talha, radijallahu anhu, primio islam. Pa je bio njen mehr, islam, Ebu Talhe. Kada je došao Abu Talha da je prosi kazala ja sam, kaže, povjerovala ovoga čovjeka koji je došao. Ja sam povjerovala u njega, ako hoćeš povjerovati, možeš me oženiti. Pa je kazao, ene ala mislima enti alehi Kaže, ja vjerujem ono u što ti vjeruješ. Pogledajte kako je zbog žene čovjek spreman da promijeni din. Samo što je Ebu Talha promijenio din na bolje. Pa je uzeo jedini ispravni din. Kaže, Sabit al a on je najvjerodostojniji ravija od Enesa, kaže nismo nikada čuli u istoriji Islama da je žena imala ljepše mehr od umu Sulejme te teala anha. Bileže Buharija i muslim od Enesa i Brumalika da je poslanik s.a.v. dolazio u kuću Enesa i spavao kodnika i lulu činio pa bi legao spavati ponekad bi se oznojio pa bi dolazila umu Sulejm i sakupljala sa njegovog tijela znoju jednu posudu malu. Pa bi se Allahov poslanik sa probudio i rekao šta to činiš, kaže Allahov poslanik, kaže uzimam tvoj znoj pa ga miješam sa miskom da pojača njegov miris, a tvoj znoj je najjači miris. Pa je rekao, tako je lijepo si postupila. U drugoj predaj kod bližimam Ahmed navodi se da je govorila rđu berekete lisibijanina. Očekujemo kakav bereket ili peričet blagoslov našim, našoj djeci od toga. Pa je rekao Esabti, kaže tako je, istinu si kazala. Istinu si kazala. Kaže Umu Sulejm kako spominjem, Imam El Mizi u svome djelu Tehdibur Kemal u 35. tomu na 697. stranici, toliko mi je dovio poslanik sallallahu alaihi da nisam poželjela više od toga. Toliko mi je dovio da sam bila zadovoljna, da nisam poželjela dova nakon, nakon toga. U, kod Ibn Sada u Tabakatul Kubra se navodi da je ona bila na bitci na Uhudu i da je imala jedan nož. Da je imala jedan nož. A u drugoj se predaje spominje koja je vjerodostojna da je Eh, Ebu Talha došao kod poslanika za i rekao Allahu poslaniće i kaže Umu Sulejm ima sa sobom nož izišla se bori znači sa nožem pa je kazala Allahu poslaniće tako mi Allaha kaže neće nijedan mi se mušik približiti da mu neće stomak rasporiti je Allahu te Alana nož znači u svojoj ruci Ibn Mađe i Tirmizi bilježe sa ispravnim lancem prenosilaca da je ona rekla, došao je jedan dan poslanik Salosaleme kod mene, pa je pio iz okačene e, posude koja je bila okačena, koja je imala crijevo iz koga se pilo, pa kada se je napio, kaže, ja sam to crijevo odsjekla i ostavila ga kod sebe. Želeći kakav bereket od toga crijeva, jer je to dotakao poslanik Salosaleme sa svojim ustama, pa je to, u tome je znači beričet i doživljeno tražnosti blagoslov od toga. Poznata je njena priča koju briže Buhalja i Muslim, kada, ima, kada je sin preselio Ebu Talha se vratio sa puta, pa je našao, došao u kuću, bio je sin bolestan, ostavio ga bolestan, pa je dijete među vremenu preselilo, pa je upitao kada je došao kako je sin, kaže, odmorio se. Odmorio se, lijepo mu je. Pa mu se uljepšala to večer, pa su, kad su prespavali, onda ga je ujutro pitala, kaže, šta misliš o čovjeku koji nešto pozajmi od nekoga i dođe taj čiji je vlasnik vlasnik te stvari koju je posajmio njegov prijatelj, pa je traži i ovaj neće da mu je vrati. Šta misliš o njemu? Kaže, ružno je postupio. On je bio obavezan njemu vratiti stvar koju je tražio. Eh, kaže, slušaj, kaže, Allah je tražio tvoga sina. A ti si bio obavezan da mu ga vratiš, kaže, tvoje djete preselilo. Pa mu je to teško palo, ne predaje se i ne ljutio. Pa je otišao do poslanika, pa je rekao, kaže, barek Allahu fine fi Allah vama učinio bereketu vašoj noći. toj je koju ste prespavali. Pa kažu, kaže Ravija Hadisa, a Bajete i kaže, vidio sam da, je rodila sina koji se zvao Abdullah. A taj sin je imao sedam sinova i svi su bili hafizi Kur'ana. Pogledajte bereketa dove poslanika koja se prenijela na generaciju nakon, njihove, jer taj sin koga sam dobio, tek su tu taj bereket je dove vidjeli na unučadima. Allah vama učinio bereket u vašoj noći. Sallallahu alaihi wa sallam. Što se tiče žene Umu Sulaim Ebu Talha, on je Ebu Talha, Zaid ibn Sehl, ibn Mesvod, učestvoja na bitci na Bedru i na, u ostalim bitkama, prenosi od poslanika sa dva hadisa, 72 e, hadisa, dva prenose Buharija i Muslim, jedan Buharija, a drugi Muslim. Znači dva imaju skupa, a jedan ima Buharija koji nema Muslima, a drugi ima Muslim koji nema Buharija. Prenosi se kod imama Ahmeda kod imama Hakima da je postio poslije smrti poslanika sa osrme i nije prekidao post osim za dva bajrama. Osim za dva bajrama. I u predaju vjerodostojno smatra imam Hakim i Zehebi. U drugoj spredaji navodi da je postio samo kada bi, bio, kada bi prekidao post samo na putu i kada bi bio bolestan. On je onaj kako je došao kod Buhari i muslima koji je branio poslanika sa na bitci na Uhudu i govorio nahridu na nahrik Allahu poslaniče kaže, nemoj izvirivati da te vide pa da te pogode, ja iskupljujem tvoja prsa mojim prsima. Pa je spomio toga dana dva ili tri luka braneći poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Došlo je u hadisu kod imama Ahmeda koji je vjerodostojan da je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao, Sautu ebi talhate fil džejši hajrun min fi'e. Glas Ebu Talhe u vojsci kad, znači na bojnom polju kada se on pojavi je kaže žešći za neprijatelja nego glas stotine ljudi. Kada on krikne jedan put, to je bilo za neprijatelja gore nego stotinu ljudi, kako je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam. Bio je konjanik poslanika sallallahu alaihi i ubio je na biti na Huneinu više od 20 ljudi svojom rukom i govorio je Ena Ebu Talhate, osmi Zejdun, wa kulle jeumin fi silahi sajdun. Ja sam, kaže Ebu Talha, ime mi je Zeid i svakoga dana moje oružje nešto lovi. Došlo je kod imama Ahmeda u njegovom musnedu sa vjerodostojim lancem prenoslaca da je Ebu Talha radijallahu ta'alanhu imao jedno mišljenje koje nije nikad niko imao od islamskih učenjaka od prvih Allah zna da neće ni do poslije. Jedini je to zastupao u ummetu, a to je da je smatrao da je dozvoljeno jesti grad kada čovjek posti u sočicu, na grad, led, da je bilo dozvoljeno jesti. Kaže, to nije hrana, niti je voda, to je dozvoljeno jesti. Pa je jedini zastupao to mišljenje. Kaže Imam El Bezar, nakon što je spomenuo ovu predaju, kaže i ne zna se da je to iko kazao se Mebu Talhe, radijallahu ta'ala anhu. Pa znači ashab može pogriješiti, promašiti u svome hadu, sigurno, no međutim to ne umanjuje vrijednost Ebu Talhe. Umro je 34. hiđarske godine, kada je imao 70 godina, u Medini. A drugo mišljenje navodi se da je umro, kako bilježi imam Tabarani Hakim u predaji, koja je ispravna, da je izišao jedne prilike u bitku jednu, pa su išli morem, pa, pa je umro na lađi. Pa je sedam dana ostao na lađi, nisu mogli doći do kopna, nego ga okopaju. Pa je sedam dana ostao na lađi, njegovo tijelo se nije promijenilo. Sedam dana je boravio na lađi, znate kako je na moru vruće. Međutim, nije se ništa desilo, nego kad su došli do kopna, onda su ga ukupali radi Allahu Teala Anhu. Kaže ovdje Umu Sulaim, inna Allah la min Allah se ne stidi istine. Od Muđahida se navodi, kako bilježi imam Ebu Nuaym sa ispravnim lancem prenosilaca da je rekao Isnani la yata'allaman mustahjun o mustakbir. Dvojica ne mogu učiti znanje. Stidljiv i ohol. Onaj koji se stidi, on neće nikad ništa naučiti, neće pitati, neće razmišljati, jednostavno ne može naučiti. A onaj koji je ohol, ni on ne može naučiti, jer će ga njegova oholost učiniti poput šeitana, pa mu neće koristiti njegovo znanje. Ovu predaj bilježi Imam Buharija u svome sahihu sa okačenim znači bez lanca ovako samo je spomenuo kao predaju. Inna Allahe la yastahi min al haq. Allah se ne stidi istine. Mi danas čujemo ljude pa kažu nema stida u vjeri. I kako je to ružna rečenica i kako je to ta se rečenica kosi sa osnovnim temeljama islama. Nema stida u vjeri. Pa sam stid je u vjeri. Nema stida osim da je u vjeri. Nema stida osim da je u vjeri. Pa je ispravno kazati inna Allahe la yastahi min al haq. Allah se ne stidi istine. Međutim, kada kažemo nema stida u vjeri, to je, to je ružan izraz i neispravan izraz. Poslanik s.a.v. je rekao u hadisu Abdullah ibn Amr Lasa U stidu je svaki hajri svako dobro. I prolazio je pored dva čovjeka a jedan od njih je korio drugoga zbog stida, zbog pretjeranog stida, pa je rekao poslanik sa ostavi ga, kaže, na miru, jer stid ne dolazi osim sa hajrom i sa dobrom. Ostavi ga, ostavi ga na miru. U ome hadisu nam je dokaz da čovjek kada dođe neko pitanje koje želi pitati, koje je bitno za njega, ne treba se stiditi. Ne treba se stiditi, već treba opitati, bez obzira znači o kakvom se pitanju radilo. Aisha radijallahu ta'ala je rekla kako bilježe imam muslim u sahihu i Buharija bez lanca prenosilaca Nijemen nisa nisa u lansar Lem jemna hunna hajau an jetefaqahne fid din Lijepe su žene žene ensarike nije ih spriječio njihov stid da se pouče u vjeri. Pored toga što su bile stidljive i stidljivije od bilo koje žene koja će doći nakon njih, nije ispriječio spriječio znači njihov stid da se pouče u svojoj vjeri. Ovdje je došlo in Allah la se ne stidi. I stid je jedno, Allah šanu kaže za sebe al haji, to je jedno od Allahovi Đeršanu imena koje je spomenuto u hadisu inna Allahe hajijun kerim inna Allahe hajijun kerim predaj koji bliže Abu i drugi sa dobrim lancem preostata, kako kaže Ibn u Fethul Bariju. To je znači jedno od Allahovi Đelešanu imena. Uzvišen je Allah te barak je otala nije naredio ljudima stid kada je u pitanju istina. Niti je zadovoljan da čovjek bude tu stidljiv, nego mora znači pitati o propisima. I da je telemet, kada se desi ejakulacija po noći kada spava. To je propis koji vrijedi i za muškarce i za žene. Znači kada se kada izvuči sjeme po noći, nakon toga vrijedi kupanje. Ovaj propis kako vrijedi za muškarce, tako vrijedi i za žene. Nema razlike. Znači, iste su u propisu. Jer je poslanik s.a.v. rekao u hadisu koga bližima muslim, innemel ma'u minel ma. Voda je od vode. Što znači voda od vode? Ko će mi kazati? Ma je voda od vode, voda nije u željezu. Voda je od vode, znači kupa će se čovjek kada vidi vodu. Kada iziđe voda, to jeste sperma, onda će čovjek sasuti vodu po svome tijelu. Pa je voda od vode. Znači koristi se voda kada vidiš vodu. To znači voda je od vode. Jest. Ako bi čovjek spavao i sjeti se sna da je sanjao nešto, a ne vidi ništa tragove da je nešto izišlo, ne mora se kupati. A ako vidi tragove da je izišlo, a ne sjeća se sna, mora se kupati. Znači ibret je u čemu? U tome da se vidi, da se vidi voda. Iz ovoga hadisa možemo uzeti korist da je čovjeku da pa čovjek treba pitati ono što ne zna. Kada se desi nešto pa ne zna, treba pitati to. Ne treba se stiditi, treba pitati. Mora pitati da bi otklonio svoj džehli, svoje neznanje. Isto tako, ako pita pitanje koje, koga se ljudi obično stide i tako dalje, onda neka priđe ovako kao što je prišla u Musulejim, pa kaže Allah se ne stidi istine. Znači rečenice ili dvije prije toga, da kažemo, u našoj vjeri je obaveza da se ljudi poučavaju i da znaju propise da bi ispravno moglo obožavati Allah kakav je propis po tome i tome i tome. Pa znači nema smetnja da čovjek prije toga kaže rečenicu ili dvije da ublaži malo znači ovaj napetost eventualno koja bi mogla nastupiti nakon postavljenog pitanja. Isto tako lijepo je čovjeku da počne pitanje sa upitnom stvari. Kao što je ovdje počela da li je. Znači dok pitaš da li je, kažeš da ne znaš. Ima danas ljudi pitaju, on prvo održi predavanje, prvo ders održi, onome koga pita, i konstataciju i svoje mišljenje, onda pita kakav je propis. To nije pitanje. To je odgovor, to je konstatacija i to se na sve više liči nego na pitanje. Pitanje se pita, pita da li je dozvoljeno tako i tako i tako. Treba li to i to? Da li je vađib to i to? To su pitanja koja su jasna i onda je lako na takvo pitanje dati odgovor. Međutim, kada se pitanje pomiješaju i sa odgovorom, i sa konstatacijom, i sa argumentima i tako dalje, onda je teško da se odgovori znači adekvatno na takvo pitanje. I ovdje se kaže da li je ženi. Pogledajte kako ona postavlja pitanje. Danas imate dosta ljudi pa pitaju pa kažu u moje hanume se desilo tako i tako. Nema potrebe za tim. Kažeš ako se ženi desi tako i tako, kako će postupiti? Nema potrebe. Moja hanuma, moja majka, moja sestra, propis je isti. Kako za tvoju hanumu, tako vrijedi za sve hanume dunjaluka koje se drže islama. Kako za tvoju majku, tako vrijedi za sve žene. Znači, kada se objasni, kad se kaže, znači, da li žena, jedino ako treba pojasniti žena u godinama i slično tome, onda to se pojasni. Isto tako ovdje vidimo da je dozvoljeno čovjeku da odgovori sa riječima da, da odgovori znači na hadis i na, odgo, na, pitanje potvrdno sa ograničenjem. Ona kada je upitala poslanika sallallahu je li žena obaveza da se kupa nakon što sanja, rekao je da, to je odgovor, jel da? I onda je to ograničio čime? Ako vidi vodu. Pa je rekao prvo da, pa ga onda ograničio. Znači dozvoljeno da kaže jeste, mora, ako tako i tako. Znači da se taj odgovor uslovi nečim, kao što je uradio poslanik sallallahu alejhi ve Spomenuo sam već znači da se da je žena obavezna da se kupa nakon toga kao i muškarac, svejedno bilo to znači u ili u ili u snu da vidi znači nešto da izišao iz njenog tijela. I isto tako islamski učenjaci iz ovoga hadisa zaključuju da je ženi dozvoljeno da pita sobom da nema znači nikakve u šarijatu sprege da žena nazove i da pita nekoga koga želi pitati, muftiju i tako dalje, kadiju i slično tome, ili učenjaka da nazove i da pita sobom kakav je propis po tome i tome pitanju. To ne smeta i tome nema nikakve šerijetske zapreke, jer ponekad imaju pitanja koja će žena lakše objasniti nego, nego znači, muškarac. Iako je bolje i najbolje da to bude pismenim putem ako može, i na neki drugi način, no međutim, ako nema, ako nema načina, ili ako situacija zahtjeva tako, onda nema smetje nikakve da žena upita sobom i da postavi šerijatsko pitanje da bi dobila, da bi dobila odgovor. Allahu Teala alam. Sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi